Ebu, ebu sɛ adɛn, ɛba no sɛn? Ana wammɔ ne nya anaa? Ebu sɛ wammɔ ne nya anaa? Ɔka sɛ wammɔ ne nya. Ɛ? Ebu sɛ wammɔ ne nya. Ɛ? Wammɔ ne nya. Hɔ? Ɔyɛ bɔne bi ayɛ. Sɛ sɛ ka ɛɛ efia deɛ kɔ ebu kɔ. Wohu yɛ. Wote efia deɛ kɔ ebu kɔ. Wote ɔkɔ. o ti ase ɛ o de bi wa no o ti ase mm, o kuro bɛ so kuro bɛ so kuro bɛ so o de fa ɔsa kyerɛ mi kuro bɛ so ɛ ne bu ofu ɔsɛ ebo ebo yi na yɛ sɛ ɔkɔ no ankara wàmɛ kra wɔn etu ɔmɛ na bɛ kra so ɔkɔ wɔn ɔmɛ kra so ɔkɔ ɛ aa o ti. ne kɛ sɛ ɛbu class wɔ ɛnɛ wobɛkɔ wɔ m ne kɛ sɛ ɔkra ɛti wosi wo maame nua ɛbu maame nua no wɔ m ne maame nua no hmm? ne maame nua no a yɛ frɔ sɛ ɛdi bɛ na ɛbu di frɔ ɛdi bɛ na ɛbu di frɔ aba yɛ anaasɛ aba kosua ɛdi bɛ na ɛbu di frɔ ɛso nkwa na wohyehyɛ yɛ sɛ ɛbɔ kɔdu a yɛnkyɛn sɛ wɔtu kwane dada ɛ ɛ ɛsɛ sɛ wɔbɛkɔ wɔbɛkɔ wɔse wɔbɛkɔ wɔse Ɔse. Ada. Hmm? Woda mpo a no wɔanya. Woda kora a no wɔanya no. Hmm. Eti se dɛ mo da yɛ bo. Mo bɛ sɛ bɛkɔ back wɔn. Na mo bɛ sɛ bɛkɔ back. Ɛɛ na na mo kyɛn different kakra. Na so ɔde tena ka mo yɛn dɛn. Dɛ na wayɛ tɛ na so ɔde wayɛ dɛn. Dɛ na bɔ ayɛ. Ɛɛ dɛ na wayɛ. Hmm. Mi ti o se. Ɛɛ. ɛ ma mi dua no kasa ɛnu kasa o de na ɔka kyerɛ bu ɛ wɔn wa na yɛ ɔdza adi no wɔn wa yɛ ɔsi. wɔn wɔ kyamin ɛyɛ ɛdaba di no. wose kasa kasa de kasa de yɛ tie wose wose mo yɛ dɛ ɔnka nanu ntu mu ɛde ebu kasa sɛ dɛ ɔkasa sɛ dɛ ɔkasa ɔkasa sɛ dɛ ɛde ti ɔnka nanu ntu ɔnka nanu ntu mu ɔkwan bɛɛ do ɛɛ ɛdi eti wɔ ade sa ɛɛ wose ɛgya ebu nka nanu ntu mu ɔde ba ade ɛwɔ dɛ kwan bɛɛ do. ɔyɛ ne ho gaagae nti ɔnka ɔmbrɛ ne ho ade ɔmbrɛ ne ho ase sɛ ebu nso ɔbaa wama ɔmɛka sɛ ntia wa anabɛka sɛ tia wo ɔbɛyɛ wo ɛ wama ɛyɛ wo ɛ eti sɛ wɔn mo ne wɔn paa na na mo pɛ sɛ mo mo di ebɔ ebɔ aburo saa wɔn ne wɔn ɛ wɔn ne wɔn wɔte wɔte wɔn ne wɔn wone mabo ɛ wone mabo wo sere emu na aba na ɔmo sere wone mabo wone mabo ɛ ebo wone mu no wose menti o kasa de wose wone mu no na ebo ne ɔden ebo yɛ ɔden ebo yɛ ɔden ebo yɛ ɔden ɛ ɔyɛ ɔden ɔba no no wo nuaba ebo yɛ ɔden. nana ah wo nana no no wo nana na ebu ankasa eh mami wo nana na ebu ne nana no o si ooo mami wo si wo de na ebu wo de na ebu wo de na ebu ebu yɛ ɔdɛ ebu yɛ ɔdɛ eh ebu yɛ ɔdɛ wo nana no no ana ebu na wo nana ne wo nana na ebu eh. manduane ka sɛ wo so dɛn na ɛbu ɛ maame wo sɛ bu wo nana no no ɛbu ah, nana ɔso nana ne ne kwa bɛ so wo ba bɛ nane baa ɛ ɛ wo se mo yɛ nuanom wo se ɛhɛ ne nana ɛhɛ Eh? Yɛdi so asɛm. Motumi ayɛ ayɛ. Motumi ayɛ na mo bɔ mo bɔ mo kwan ma yɛ dɛm a. Ɔkakere bi ɔbɛyɛ mpo na ɔkɔ ya mo mo eh? mo brain wiki di. No seesia na ebi so asɛm ante sɛ wonyɛ opanyin a wofi hɔ seesia ara. Eh, dɛm adze no mo bɔ ma yɛ tu dɛm tum na ɔhyɛ pia wada. Eh? Bibi so asɛm. Cause ɛm tum na ɔdzi nyinya. Wara nyim. Wara kɛkɛ wɔ baabi ma ate dɛ wɔsɔ awo na wɔsɛ ma ade no edzi bɛn. Then yɛbaa ha first no na yɛka dɛ agye fie nyinaa abɔ do. Mepɛ dɛ mibisa, mopɛ dɛ yɛbɔboa ma woetu dɛm adze no? Wara dɛ ebotum a. Eh? Ese wara sɛ ebotum a. Ɛno ne ntum o. Ɔse ontumi. Emo mpanyimfo no na ɔwɔ dɛ mo ma mo ho kwan na afei yɛahu kwan a. Ontumi. Na kakra bi a ɔno koraa baa yɛbɔɔ nhwɛ no mu kakra mpo na. Mo pese mo di. Mo maame na yi kakra me bɛyɛ ano. Hwɛ mo de yam. Manhyɛ mo nyiminyam. Manhyɛ mo nyiminyam. Na dɛ nti dɛ na mo su mo kwan dɛ mo pɛ dɛ mo ka Ghana ha mo boa koraa. Mo boa amia mo obi ne ntumi yam hwee o. Sɛ mo botumi ayɛ biribi a nti mo kuma kyɛ. ɔno abɔ ne ho ban mara mo mmɔ mo ho ban hmm. mo bɔ mo ho ban no mo bɛgya ɛn bibi so asɛm mese mo bɔ mo ho ban a ɛse ɔsɛ na waka akyerɛ mo mo bɔ mo ho ban kyɛm baabi na mo nkɔɛ na mentumi mboa ma mo bɔ mo ho ban kyɛm tɛretoro kyɛm ɛbɛadze na meyɛ a mo bɔ mo ho ban ɛn Ante si kyerɛ mo, ebadze na mo mbu yi a mobɔ mo ho ban? Eh? Ante si, ka sɛ. Mami si. Mami. Ante si adi obi a nyɛ nti ɔwɔ ka, ma bɛ bɛ baka bi aka. Ebadze ebadze na mi yi a mobɔ mo ho ban. Sɛ ma adi bi a mo tuma yi a, adi bi a mpa na ahaban bi a na de nsu bi a mo anum a da de ngo bi a mo anum a na de. Nam bi a wɔwe ɛyi nam papa fish o yɛ nipa nam bia kyerɛ mo me yɛ dɛ ɔbɛdze o nti dza ma yɛ nyinara a me pi dɛ me bɔ mo ho ban nyinara no mo tum penetrate hmm. no kyerɛ kyerɛ mo ibɛdze nti na dza ma yɛ nyinara no still no mo tum bɔ mo tum ba me nkyɛn wɔbɔ ha ma adwen ibɛdze paa na me yɛ a mo hu na ma bɔ mo ho ban kyerɛ mo moyɛ dɛn moyɛ biribi a na moayɛ dadaada ɔse kasa deɛ ɔse dɛn ma mo se dɛn Agye si kasa na monka asɛm bi nkyerɛ ɔ. Ɛ? Ebade nti na Nana mu na ade wɔ hɔ. Ɛ, Nana ɔwɔ kaa, ɔwɔ sika. Ɛ? Ebi baabi a wɔnenam. Ahaa, ɔwɔ baabi a wɔnenam. Ahaa, na ɛ, wobɛ na n'adu so a, ɔyɛ mo kyɛn mi, kyɛn no so wɔanya sika ma watɔ kaa. Na ɔno sɛ, no so anam baabi ahu. Ɛ? Nti wala nso yɛ wo nyama speedily. Me yɛ me nyama speedily. Ansa na nti before ɔno bɔ pue na kyerɛ mara ma awɔ mo ho ban dada. Ɛho. Na kyerɛ mmebi na mo nkwan. Ebi. Ana ha ma bi oye. Eh? Nti ha ya be ya ma be ya mo fita fɛ pa mo mo mpɛ kura ɛho. Eh? Kasa adesi yɛ kyɛw. Ɛn? Adedzi, yɛserɛ wo ara, yɛretsie wo. Seseiara no, eh, yeehu dɛ Nana Edu ka ho, Awo so ka ho, Charity ka ho, obi so ka ho bio. Mo abayaa no no, ɔnnka ho bi. Anaa mo nyina na mobom na mo se morekyerɛ me ade paa ma mehu dɛ yes, Ti na wana. Sɛ din na ɔmo tumi mbɔ ne dɔfo. Ti na nyame. Na ɔwɔ ka ne pɛ dɛ ka na mi bi mi ka asɛm bi kyerɛ ɔ. Ma mo ti ɔsi ti sɛ dɛbɛ na bɛtumi. Ɛsi dɛ. Ɛɛ ntumi de. Ɛɛ ɛsi wana gyi na wana nyame a na yɛ mu nyina mu nyina mu nkɔ asa. Na gye de sɛ sɛ mi mi so asɛm o. Ami nyɛ ɔkɔmfo na mi nyɛ ne saa aburokyire. Ɔkyerɛ, Munya kwan bɔ hɔ, mobɛyɛ dza mopɛ. Adze so ka, ka ma wo sor boa mo kakra dze kyerɛ me ndzɛmba bi ma m'enyiwa ebue wɔ ndzɛmba beberee ho. Ɛɛh? Munya kwan bɔ hɔ. Ɛɛh? Adze so kasa, Aɔdze minyim dɛ ɔretweɔn m'asɛm wɔ honam enyim, sunsum mu na woara aka dɛ mokɔ sunsum mu a adze a moyɛ biara moresɛɛ adze ntsi monndwen ho. Adze so, Mpɛ m'asɛm, ka nokwar. Epɛ m'asɛm? Wota de. W'asɛm kɔ a me yɛ ho hwɛ nyɛ ye. Efi m'asɛm no mu me yɛ ho hwɛ nyɛ ye. Na sɛsi ɛdɛ mo tum no a mo wɔ no rɔ fi he fa? Hwa na ɔde kafa bɛhyɛ fi hɔ? Ebo. Adesi. Ebo. Adesi. Ebe. Adesi ɔyɛ mo nwanwa. Osan na ɔresɛ ade tum na ɔresɛ ade o. Ɔresɛ ade wɔ fi hɔ. Ebe. Eh ade sika le boa hɛn paa eh Meyi ne tum no sa ade sika sa ade sika sa yɛ teo ade sika sa eh bɛdi no nyi ha nta wɔka na wɔka kyɛ mankoten ade sika sa na wɔn nana ade bubu fam no akyerɛ dɛ ade sika abotɛ Adentonton a antesi antesi yɛ pɔkyɔ mese ibrɛ eh mese me yere no tum no ɔyɛ ade a otum motum nye no kasa na ama ɔma mo kwan ma mo yɛ dza ɔmo pɛ anaa eh antesi Wate ase? Ka no kɛse. Oye. Eh, nta ntesi kyerɛ because mo nyi dɛ mo boa ma nti mo botum nti tum a ɔso sen tum no nyinaa no nye ɔnye Nyankopɔn ana mo boa Nyame ne dzena ana mo boa eh Mote ase? Ɛhɛ. Ante se ɔbɔboa me nsa nti na mebisa no. Ɛse moha adwen, na mmom moso mepɛ de ade yɛ yie. Te dɛ mo ara reka, ɛse ade yɛ yie a, ade wɔ fie a oye. Ante se dɛm asem a ken mpo mede bɛyɛ m'asem aka te dɛ ma ken no, nyimpa ne tamfo nye n'akoma. Ante se seisei ara no tum a ɔbor nya biribiara dze ɔnye Nyankopɔn. Na seisei ara no ebɛ kwan do na menam do a motum enya dɛm? Ehu dɛ enya dɛm tum no. Munya ɔba na menye no tse ɔyɛ ɔkɔmfo, ɔno so na ɔboa me nkakrankakra. Seseiara menkɛyɛ dɛn? Monkɔ nkɛka nkyerɛ no dɛ megyaa no. Antse kyekyerɛ w'adwen na biribiara a ɔbɔ bɔgya dze, mha ntsi mokɔ a menyɛ dɛn? Ehe ntsi na mereka yi? Ehe, obiara ebadze. Sɛ na mo nso mowɔ ha a na mokɔ asɔr ka ho a, obobue kwan no ama mo, anaa mboa? Sesei a me nyimpa no, na mese kyerɛ mo kwan a menam do a, bi a na sɛ mefi hɔ o, sɛ mɛyɛ dɛn o, menyɛ dɛn ma mimfi hɔ? Na memmfi hɔ sɛ mesi dɛn akɔ asɔr? Ɛ? Kyerɛ w'adwen ɛ! Memmfi hɔ a mesi dɛn akɔ asɔr? Anaa ne mber na ɔnnsen? Ɛ? Ne mber na ɔnnsen? Ei! Anaa eyi kyɛɛ m'asɛm ankasa. Dze a dze yɛ ayɛfra mu a wɔannkotsen na ba anaadɛ wonye battalion nyina wodzi w'ekyir. Ɛn, ka adze bi na yeesua adze bi so efi mu. Yɛ ayɛfra wo a battalionfo nyina wodzi w'ekyir anaadɛ w'annkotsen na nyimpa a yɛbɛfrɛ no biara n'annkotsen na ɔba. Ana mo bɛ nyanya no mo hwɛ dɛ ɔbɔ bɔ dzin bi a. Eh. So mo tala ano. Eh. Mo tala no mo awa no so no mo midi. So no mo midi. Aw kasa, me se dia ne nche me nyim mo kakra. Mate. Aw yin mi tuntun wa ha kasa. Kasa kasa mo nku mfra me bi mbu mo do. Na mo mfra me no yɛ papa. Mese. ɛɛ mo mo ha mo adwene kakra na dza mo da yɛ mi nyana nkyɛn nti dza mo nye mo ma sɛ so ɛɛ mo ayɛ mo adze mo mo ayɛ mo nwa ɛɛ mo mo ate dɛ bɛyi wɔ bɛyi wɔ hɔ na mo mi yɛ dze ntɛntɛ sɛ awo na ne du na wɔfɛn no esi kum na wɔn aso bio chairman nso ka ho ɛɛ. Me nuanom mesuro mo. Ɛ? Mesuro mo. Mo nuanom no a. Ala nyim dɛ ɔdɔ mu bɔ nyina ma ne na. Aha. Nti nneɛma na yɛn mbɔ edu no nti na mo da afi mu da akyerɛ me dɛm. Ɛ? Hɔ. Nyɛ mo mbi sɔ asɛm ɔbɛ ya. Ɛ mo mi. Ɛ ede ɛ nneɛma wɔbɔ edu yi yɛ me na ɔdɛ mo bɔ edu. Yɛ busuafo na ɔdɛ wɔka. Ɛ amanze. Ana nkyɛ ebusuafo no so na ɔwɔ dɛ wɔka dɛ yebobuei dɛm ndzɛmba no do? Na sɛ ebusuafo no nnka nye a mennkɔbuei do, ana mukobuei do? Motum ebue do? Aah, motum aah, emi menye wanko tse. Ntsi dɛm adze no a yemmbuei do no ntsi na eyɛɛ dɛm, munntsie ma monkɔ no? Ehh. Ɔna bɛyɛ sikiriti no apue no. Ehh. Ah. Mami biwa ne kasa wate. Ebi biya. Ese oye mi yo, oye mi yo, o mo mi sika. Ne mu ore wo de se ade so. Se se a no, hwe bra mi bra wa abrochi. Ne se se a mi nya mi mo mboa ma mi ntumi nyɛ dza ɔda me yɛ na iyi mɛsi yɛ. ɔn tesi ba yɛ ɔkan di yi ti. aha ntoma ntesi wa kan mi ndi do. Nna okay adesi bae no mebisa no asɛm bi mese menye ɔbaa na menye no se ɔkɔmfa seisia no mose mese monhwɛ eh, tum bi a ɔno ɔso sen eh, tumi nyinara ɔnye Nyankopɔn na seisia no meka fi fie hɔ modu hɔ ara menka nkyɛn nɛ okay menye otu nkwanta yɛapae anaa dɛ menyɛ dɛ Kyerɛ me, ɔwo kyerɛ w'adwen kakra eh, na mo so mo mfa m'adwen kakra mfa ho na bia na obotum aboa mo. Ɛs me yɛ dɛ, ma, ka, cause me nyim dɛ tumi no bi bor bi dze do dza mpa, ntsi ma kyerɛ mo, ma me yɛ dɛ, mo nkɔ, ma mo nkɔ, bɔkyɔ, ma. Alright, ɔsɛ ɔyɛ dɛ. Mo me me yɛ dɛ. Ankyɛ si ɔakã se, Hwɛ tum a ɔbor tum nyina do ntsi. Ame seisiara no, ɔbaa no a menye no wɔ hɔ no na ayɛ problem ama m'. Me nyimpa no a ɔwɔ Ghana no na ɔbɔboa m'. Dze ato mo. Ɛdze. Tumi nyi nyimpa nkyɛn. Tumi nyi nyimpa nkyɛn na mmom ɔwɔ Nyankopɔn ne nkyɛn. Ɛhɛn, nti seisiara no, Ɛɛ, nna merepɛ akyerɛ hɛn dɛ mankasa monnhwehwɛ tum a Nyame no tum a ɔdze bɛma ame ma mankasa so medze ayɛ m'edwuma a maso medze abɔ moho ban. Monnhwehwɛ dɛm tum no, dɛ mensrɛ Nyame no ara ɔmma me dɛm tum no na menya ahoɔdzen. Mma dɛm na ereka bi a? Ɛɛ? Enoch. Ahaa. Mma meyɛ dɛm a, moho bɔtɔ me. Ew. Ahaa Ɔse momboa me momboa me nnɛ Mama me mama yɛdzi me dɛ w'ase Mehu dɛ time pɛ m'asɛm Nyame nhyira ate Mahwɛ agorɔ agorɔ mama Mepɛ mo nyinaa mo asɛm o Meda mehu dɛ mepɛ mo asɛm Mama ka ebusua me mpɛ wɔ mo asɛm Dza mehu nyi Ase ka me se Nyame me se Ase